نفتف كل يوم بالروح بالدم نفديك يا شهيد نفتف كل يوم بالروح Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, dragi poštovani slušaoci i slušateljke. Večeras ste ponovo u ciklusu El Iman. عندنا تربيع يا هلا مرحبا مرحبا i iskreni salami s naše strane svima onima koji nas slušaju kako putem frekvencije radija Naba 103.2 FM stereo, tako i onima koji nas slušaju putem interneta i web sajta www.naba.ba عندنا التربيع يا هلا مرحبا متفائل واليأس بالمرصاد متفائل Četvrtak je, dragi poštovani slušalci, 11. Šaban 1423. hijđatske godine, što odgovara 17. oktobru 2002. godine. Mi smo večeras u 27. emisiji po redu u ciklusu El Iman. متفائل رغم القنوط يذيقنا كمر السياط وزجرة الجلاد متفائل بالغيث Ne treba napominjati da je predmet ciklusa El Iman naše islamsko vjerovanje. A kao put, vodilju, mogućnost i kitab po kome ćemo i nastojimo se do kraja istrajati da objasnimo ovu e, oblast uzeli smo komentar knjigi Tevhida i radost pravovjernih. متفائل يا قوم رغم دموعكم إن السماء تبكي فيحيى الوادي A u okviru komentara knjige Tevhida i radost pravovjernih, dragi poštovani slušalci, večeras je na redu poglavlje koji govori o odlasku vraćarima, odnosno gatarima, uz napomenu da smo u prethodne dvije emisije govorili o sihru. والكرم ما يضيع عند قوم انتحاموا على دينها الكرم لكم والكرم ما يضيع عند قوم انتحاموا على دينها يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع وام السقا عندنا الربيع يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع عندي وامسقا عندنا A sada, kao što je i običaj, prepuštamo riječ našim predavaču, a nakon izlaganja teme svakako ćemo, inšalaj tala, ostvariti kontakt i razjasniti eventualni nejasnoće. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallame taslima kithira. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allah bil haqqi bashiran wa nadhira li yunzir men kana hayya amma ba'd poštovani slušaoci assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh prije nego što počnemo sa komentarom večerašnjeg poglavlja koje je inače na redu želim da napomenem sebe prvo a onda vas da čovjek u ovakvim situacijama kad se druži sa onim što je rekao Allah, što je rekao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam treba da prečisti svoj nijet jer da bi na taj način ušićario i da bi zaradio kod Allaha subhanahu wa ta'ala nagradu za to slušanje odnosno druženje sa Allahom knjigom ili sa sunnetom Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam do te mjere da su prijašnje generacije ispravnih prethodnika prve tri generacije posticali neprestano jedni drugi na iskrenost prema Allahu žalda še'nu da svako svoje dijelo, svaki svoj trud nastoje učiniti iskreno radi Allaha dželle Đalešenu. Do te mjeri, draga braćo, kada bi neko od njih došao u goste nekome, pa kada bi mu ova iznio jelo, on bi mu rekao, ihtesib inda Allah, zanijeti to kod Allaha dželle Đalešenu da naplatiš to što si me ugostio i što si mi iznio večeru, nastoj da prečistiš svoj nijet i da to bude iskreno radi Allaha dželle Đalešenu. Pa ako su posticali u ovakvim stvarima, šta je tek kada je u pitanju sticanje znanja i slušanje o Allahu i subhanahu wa ta'ala vjeri. S te strane, molim uzvišnog Allaha žalašanu da nas učini od iskrenih Allahovi robova koji će ovo vrijeme naplatiti kod njega na sunnjem danu. Druga stvar koju želim da napomenem sebe i vas, a to je da ovo vrijeme jeste dragoceno vrijeme u kojem se mi nalazimo, vrijeme mjeseca Šabana za koje ćemo odgovarati pred Allahom Đalašanu. S druge strane, postićem sebe i vas da iskoristimo ovo vrijeme onako kako je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ga koristio, a to je u postu. Zato, znajte, draga braćo i sestre, da je ovo vrijeme posta na fili jer, kako kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, u hadithi kucih od Ebu Hureyre Allahu ta'ala anhu da je Allahu poslanik sallallahu sallam rekao da je uzvišni Allah jalla še'nu rekao između ostalog وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِ الْحَتَّى أُحِبَّ i da će se neprestano Allahu jalla še'nu približavati njegov rob na filama svejedno da li se radi o nafilama koje postu ili namazu ili sadaki ili nekom drugom obliku nafili Zato, dragi brate i sestro, ovo je prilika za na filu post u mjesecu Šabanu da se na taj način pripremimo za mjesec Ramadana. U našim prethodnim predavanjima mi smo spomenuli dva poglavlja koja su bila vezana za sihr. Tako da je pisac knjige o Tevhidu nakon što je spomenuo i objasnio propis o sihru. Bilo neophodno da napomene i spomene i da napiše poglavlje koje će iza toga doći koje glasi Babun ma jae fil kuhan wa nahvihim. Poglavlje koje govori o tome kakav je propis po pitanju odlaska tim vračarima i gatarima koji rade sihr, koji prave, znači, sihr, tako da je na taj način pisac knjige o Tevhidu spomenu ovo poglavlje gdje želi da kaže u ovom poglavlju spomenut ću vam određeni broj haditha Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam da vi vidite kakav je propis po pitanju onoga ko ode nekom vračaru ili gataru i da čuje ili da pita ili da povjeruje ili da napravi tamo sihr kod njega i onda spomenuo je haditha Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam koga bilježi imam i muslim u svome sahihu u poglavlju koje glasi Babu tahrimil kuhana wa Itianil kuhan gdje imam muslim spomenuo posebno jedno poglavlje u svome sahihu poglavlje koje govori o tome da je haram da je zabranjeno otići kod vraćara ili gatara gdje kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadithu koga prenosi jedna od njegovih žena jedna od njegovih supruga majkih pravovjernih da je rekao men ette arrafen fesaelahu an šeji fesaddeqah bima je kul lem tukbel lehu salatun erba'ina jevma i kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam ko bude otišao vraćaru ili gataru pa ga bude upitao o nečemu e sada ovaj dio haditha Allahu poslanika sallallahu wa sallam pa bude mu povjerovao u ono što mu bude rekao neće mu biti primne namaz 40 dana Ovaj dio hadisa Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam je došao u predaji koju bilježi imami Ahmed. Ali u ovome hadisu koga bilježi imami Muslim nema ovo pa mu bude povjerovao. Što znači, draga braćo i sestre, ko samo bude otišao i bude upitao vraćara ili gatara o nečemu, neće mu biti prime namaz 40 dana. Odlazak vraćaru ili gataru, draga braćo i sestre, može da bude na jedan od četiri načina. Što znači pitanje kod vraćara može biti na jedan od četiri načina. Prvi način jeste da čovjek ode vraćaru ili gataru i upita ga samo nešto. Treba da znamo da je odlazak sam i pitanje upućeno njemu jeste jedan od velikih grijeha i strogo zabranjeno dijelo do te mjere da je šerijat da je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam okarakterisao to kao velikim grijehom iza kojeg proizilazi velika kazna koja je to kazna kao što smo čuli neće mu biti primljen namaz 40 dana znači samo da čovjek ode bez toga da li će povjerovati ili ne povjerovati, kako je došao ovaj hadith u sahihu muslimu, samo odlazak kod vraćara ili gatara, bez, pit, bez toga da li će povjerovati ili ne, kazna za to kod Allaha subhanahu wa ta'ala jeste da mu neće biti primljen namaz 40 dana. Drugi način odlaska vraćaru ili gataru jeste da čovjek ode i pita ga i povjeruje mu u ono što on bude rekao. Pazite, i još mu bude povjerovao. Onda kazna za to jeste daleko veća, a to je kufr Allahu Đalešenu, zanijekao je ono što je objavljeno Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Zbog toga, draga braćo i sestre, što je to, što je to vjerovanje na taj način da taj gatar zna sudbinu, da zna gaib, da zna ono što će se desiti, da zna nešto što se ne smije povjerovati da zna iko osim Allah subhanahu wa ta'ala i na taj način čovjek izjednači vraćara izjednači sihirbaza da nas Allah sačuva od, tome, od toga sa Allahom subhanahu wa ta'ala pa tako na taj način učini kufr Allahu jer na taj način direktno zanijeće Kur'an kako kaže uzvišeni Allah قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله reci ne zna ne zna gajb na nebesima ni na zemlji niko osim Allah subhanahu wa ta'ala pa tako tvoje vjerovanje i potvrda njegovim riječima da povjeruješ u ono što ti on kaže jeste direktno nijekanje Kur'ana i na taj način čovjek čini kufr Allahu subhanahu wa ta'ala treći način odlaska gataru jeste od strane učenjaka ili od strane nekoga ko ima malo više znanja da vidi da provjeri da li je on lažac ili je u istinu neko ko liječi na ispravan i dozvoljen način u islamu učenim Kur'ana šta je dokaz za to draga braćo i sestre šta je dokaz da je dozvoljeno čovjeku učenjaku ili onome ko ima malo više znanja ko se razumije u te stvari pa da ode da provjeri da ga ispita da li je on lažac ili je u istinu čovjek bogobojazan ko se boji Allaha želešanu i liječi na dozvoljen ispravan način Kur'anom dokaz za to jeste to što je otišao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam da ispita Safin ibn Sayyada o čemu se zapravo radi draga braćo i sestre radi se o tome da je ovaj čovjek ibn Sayyad bio rođen u Medini od strane židovske jedne porodice i on je imao sve osobine ili većinu njih koje je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam opisao da će biti kod deđala koji će se pojaviti pred sudni dan tako da je bila određena grupa ashaba koji su počeli da sumnjaju da je zapravo Ibn Sayyad u stvari deđal do te mjere draga braćo i sestre da je Omer radi Allahu ta'ala anhu znao se zakliti Allahom šenu, da je on deđal. Pa kada su došli Allahom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam ispričali o njemu, o njegovim osobinama, otišao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam da ispita ovog dječaka koji još tada bio dječak kada je otišao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kod njega. Pa je otišao zajedno sa Omer ibn Khattabom radijallahu ta'ala anhu Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i uhvatio je Ibnu Sajjada koji se u tom momentu igrao sa djecom na jednom, jednom od puteva u Medini. Pa je zamislio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam nešto i rekao je ovome dječaku Ibnu Sajjadu Mada habbetu lake? Hajde obavijesti me šta sam ja to sakrio tebi, šta sam zamislio? Pa je ovaj dječak odgovorio ad duh. Odgovorio je riječ duh. U stvari Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zamislio duhan, dim. Međutim ovaj dječak je uspio samo dio riječi duh da prepozna i da otkrije što je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem zamislio kažu islamski učenjaci da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem zapisao i napisao riječ duhan na papiru od palme odnosno da je Omer ibn Khattab radi Allahu ta'ala zapisao i dao Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam u ruku tako da je uspio džin samo dijelimično dio ove riječi da prenese Ibnu Sajjadu pa je na taj način Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao ihsa felen ta'adu qadrak da si ponižen prezren ti si samo jedan od običnih vraćara ili gatara, a u kom slučaju nisi deđal koji će se pojaviti pred sudni dan. Na ovakav način, Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam je otišao i ispitao kakvo je stanje bilo kod ovoga dječaka Ibn Sayyada, tako da islamski učenjaci kažu da je dozvoljeno čovjeku, alimu, učenjaku ili nekome koji ima malo više znanja, da ode i da ispita ovako i da provjeri ljude koji se bave liječenjem da vidi da li radi na ispravan ili na neispravan način kako je to Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam uradio zajedno sa Omer ibn Khattabom radi Allahu ta'ala anhu. Tako, ukoliko bi čovjek otišao sa ovim nijetom, nema sumnje da, ne on, da on ne ulazi pod riječi u hadithu Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam da onaj koji bude otišao vraćaru ili gataru da mu neće biti namaz primljen 40 dana تعرفنا وتعجب من سجايانا فإنا معشر نجب عرفنا العدل شبانا معاني الخير ننشدها تراني وألحانا ودانا ليرجع كل ما كان ودار الدهر دورته ليرجع كل ما كان تساوى الصحب فامتلأت قلوب الناس تحمانا تلاقينا على رشد ورب العرش قوانا I četvrti način odlaska vraćaru ili gataru jeste kada čovjek ode da izazove gatara ili vraćara i da objelodani njegovu neistinu pred ljudima da ga izazove na dvoboj ako bi tako mogli da kažemo da bi pokazao ljudima da je on u stvari lažac i da se koristi na nedozvoljen način da u pomoć priziva džinne i šeitane i da ono što on radi jeste zabranjeno u islamu da bi ga na taj način razotkrio pred ljudima da bi pobjedila istina فَوَقَّ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ i da bi došla istina a da bi bilo poništeno ono što oni radi kako je uradio Musa a.s. sa sihirbazima sa vraćarima koji su bili u njegovom vremenu jer poznati slučaj da su na taj, da je na taj način Musa alejhi salam pred svetinom pokazao šta je istina a šta je neistina do te mjeri da su sami sihirbazi kada su bili raskrinkani nakon što im je došao Musa alejhi salam pogledajte pred svetinom pred ljudima pali Allahu subhanahu wa ta'ala na sejdu i rekli da vjeruju u gospodara Musa alaihi salama da vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala. I ovako, draga braćo i sestre, ukoliko bi čovjek otišao da raskrinka nekog od lažova prevaranata, kažu islamski učenjaci, nema problema, nema zapreke, čak nekada to biva obaveza na vjernicima. Šta znači, draga braćo i sestre, to što je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, nem tuqbel minhu lem tukbe lehu salatun erba'ine lejleten da onom čovjeku ili onoj ženi koji odu vraćaru ili gataru da mu neće da im neće biti namaz primljen 40 dana šta znači to da im neće biti namaz primljen 40 dana da li to znači da im apsolutno njihov namaz nije priznat nije valjan kod Allaha subhanahu wa ta'ala što znači kao da ga nisu uopće ni klanjali ili to znači nešto drugo nema sumnje draga braću i sestre da to znači ono što je rekao imam i nevovi a to je da u stvari ne imaju nagradu za taj namaz ali da svojim obavljanjem namaza u stvari oni su skinuli sa sebe obavezu njegovu što znači neće ga obnavljati ukoliko je recimo klanjao podne njegov namaz je ispravan ali neće imati nagradu za njega jer u ovom slučaju nije mu primljen namaz znači neće imati nagradu za sam taj obavljeni namaz ali kao što kaže imam i nevovi iđma ummeta je da ovakav čovjek neće obnavljati svoje podne neće klanjati dva ili tri puta podne zbog toga što je rekao Allah poslanik sallam da mu nije priznat namaz kod Allaha žele ženu što znači on je skinuo sa sebe obavezu i neće biti kažen na sudnjem danu za taj namaz kao da ga nije obavio ne, on je ga obavio i skinuo je sa sebe obavezu ali neće dobiti nagradu za njega 40 dana kako je rekao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam kao što je rekao u hadisu ko bude popio alkohol neće mu takođe biti primljen namaz 40 dana Može se neko zapitati, a zbog čega je baš Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam rekao 40 dana? Treba da znamo, draga braćo i sestre, da ono što dođe u Kur'anu ili u sunnetu Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, ne mora se uvijek razumjeti šta je uzrok, zbog čega. Jer veoma često mi ne razumijemo zašto baš Allah subhanu wa ta'ala je naredio toliko nečega da uradimo. Kao recimo pet puta na dan zašto nije jedan put ili zašto nije 50 puta treba da znamo da moramo se pokoriti onome što je Allah subhanu wa ta'ala naredio Allah želešenu ima pravo da naređuje šta hoće ima pravo da zabranjuje šta hoće ima pravo da radi šta god on hoće Allah subhanu wa ta'ala gospodar nebesa i zemlji na njemu je da naredi ili da zabrani na poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam je bilo da dostavi, a na nama vjernicima i vjernicama jeste da se pokorimo. Zato ove brojke koje eventualno dođu u Kur'anu ili u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam čovjek treba da zna da je to od Allaha i na njemu je da se pokori tome. Ovo sve do sada, draga braću i sestre, govorili smo o onoj osobi koja ode kod vraćara ili gatara samo. Međutim, ne povjeruje mu. A ukoliko mu povjeruje, onda za nju važi drugi hadith Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Onda na nju se odnose riječi Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam men eta kahinen fesaddaqahu bima yakul faqad kefera bima unzila ala Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ko bude otišao vraćaru ili gataru, pa mu bude povjerovao ono što on bude rekao, pazite, pa mu bude povjerovao u ono što on bude rekao laqad kafara faqad kafara bima انزل ala muhammed sallallahu alayhi wa sallam on je zanijekao on je učinio kufr u ono što je došlo Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alayhi alaihi wasallam ovaj hadith bilježi Abu Davud u svome sunenu došao je hadith od Imran ibn Husayna radijallahu ta'ala anhu, poznatog ashaba Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, da je rekao Lejse minna men tatajjer, au tatajjira leh, au tekahhan, au tukuhhina leh, au sahara, au suhira leh, ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم da je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam rekao nije od nas onaj koji bude vjerovao u praznovjerje kao što je praznovjerje po pitanju određenih životinja, ptica poput zvukova, sove ili svrake i tome slično ili crne mačke i ostali drugi svoje vjerja kao što nije od nas, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, onaj koji bude nasijeo na ovakva svoje vjerja. Također, nije od nas onaj koji bude bavio se vraća, vraćanjem ili gatanjem odnosno ogledanjem i proricanjem sudbine ili bude otišao kod nekoga da mu se prorekne sudbina ili da mu se nagleda i tome slično također nije od nas onaj koji se bude bavio sihrom sihirbaz ali isto tako ko bude otišao sihirbazu da kod njega mu se nešto napravi ili da nekom drugome on napravi ili bude otišao vraćaru ili gataru i bude mu povjerovao ono što on bude rekao faqad kafara bima unzila ala muhammedin sallallahu alejhi ve sellem on je učinio kufr u ono zanijekao je u sve ono što je došlo Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam bileži Abdur Razak u svome dijelu koji se zove Al Musannef i takođe Imam Al Bejhaqi u dijelu Al Sunan Al Kubira da je Al Ibn Abbas radi Allahu ta'ala anhuma rekao po pitanju onih ljudi koji pišu Ebađad i gledaju u zvijezde ma era men fa'ale thalik lehu inda Allahi min halaka kaže Ibn Abbas oni koji ovo rade ja ne vidim da oni imaju ikakvog udjela kod Allaha subhanu wa ta'ala jasno se vidi iz riječi Ibn Abbasa da ih je on vidio kao nevjernike da je on smatra ove ljude da su oni u stvari bili nevjernici Allahu žele ženu o čemu se zapravo radi radi se o pojavi koja je prisutna također na našim prostorima da je u vremenu Ibn Abasa radijallahu ta'ala anhuma bila poznata ova nauka kažem nauka koja je i na našim prostorima ovdje prisutna gdje sam lično vidio određene te knjige svojim očima baš ovo o čemu Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma govori i to mnogi od onih koji imaju kod sebe zapise ukoliko ih otvori vidjet da su baš ti ljudi pisali te zapise i hamajlije preko ovoga. A to je da su pisali vifkove. Pisali su određene kvadrate i u njima stavljali ovo što Ibn Abbas kaže, Eba Đad. Stavljali su Elifu ili ba ili džim ili dal ili ostala slova iz arapskog jezika. Jer vjeruju da svako slovo ima određenu brojčanu vrijednost. Pa onda tu određenu brojčanu vrijednost pomnože sa određenim položajem zvijezda i stave to u ove kvadratiće koji se zovu vifkovi. I onda na taj način, nakon što dođeš kod njih, u većini slučajeva pitate kako ti je ime. Kako ti ime babi ili majci. Pa ako ti ime Muhammed, pomnoži tvoju brojčanu vrijednost iz imena mim i h i dvoje mim opet i dal i onda tako na takav način proričeti sudbinu govoriti šta je bilo iz prošlosti ili šta će ti se desiti u budućnosti zato pogledajte draga vraću i sestre šta kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma po pitanju ovakvih ljudi koji na ovakav način rade i zapisuju hamailije ma era men fa'ale zalika lahu inda Allahi min khalaq ya ne vidim ništa drugo za ove nego da oni nikakvog udjela nemaju kod Allaha dželle dželešenu što znači da su nevjernici u Allaha subhanahu wa ta'ala kažu islamski učenjaci iz ovog se izuzimaju slučajevi i način korištenja arapskih slova kao što su mnogi oni koji su pravili džamije radili gdje su koristili u stihovima u stihovima arapska slova jer kako smo rekli svaki harf ima svoju brojčanu vrijednost tako da su oni recimo sastavili u stihu određene poruke određeno značenje a kad u stvari ti pretvoriš taj stih u brojčanu vrijednost vidjet ćeš vidjet ćeš da u stvari tu se nalazi ime onoga koji je napravio tu džamiju ili veoma često godina ili mjesec kada je ta džamija napravljena i dosta naših starih džamija je urađeno na ovakav način gdje ćete vidjeti natpis stih ili u tom smislu na arapskom jeziku iznad vrata napisan gdje u stvari on u sebi sadrži godinu i mjesec, čak i datum kada je ta džamija sagrađena. Ili čak koji je bio izvođač, odnosno koji je sagradio. Tako da kažu islamski učenjaci, to se ne kosi ni u kom slučaju sa islamskim propisima, to je dozvoljen način korištenja arapskih slova da bi na taj način pokazao svoju o, duhovitost odnosno inteligenciju, jer to su samo bili veliki umovi koji su uspjeli sastaviti stih na arapskom jeziku i taj stih je u sebi sadržao ovo što smo rekli, kroz brojičanu vrijednost harfova sadržavao je u sebi godinu i mjesec i datum kada je napravljena dotična džamija. هم قد أقسموا إما انتصارا وتحريرا وإما نبيدا هم قد عاهدوا الرحمن حقا وما نقض الأبات لهم عهودا هم قد أقسموا إما انتصارا وتحريرا وإما نبيدا Vi ste i drag, eh, dragi poštovani slušalci i dalje u otvorenom programu Radija Naba na frekvenciji 103.2 FM stereo, a sve ovo opet u ciklusu El Iman. Kroz komentar knjige Tevhida večeras je na redu poglavlje koje govori o odlasku vraćarima, odnosno gatarima. Od ovog trenutka sve vas koji ste zainteresovani na ovu temu da nas kontaktirate pozivamo da pozovete putem telefona 736 630 i 736 631 uz napomenu još jednom da je pozivni broj 032 tema nema sumnji interesantna i iz režije imamo signal da je neko već na liniji neko je sa nama da li se čujemo Esselamu alaikum. Wa alaikum assalam, rahmetullahi wabarakatuh. Možete li nam reći odakle zovete? Zovem iz Belgije, ali poslanim iz ovu studiju, sve i vaše gosta. Wa alaikum assalam, rahmetullahi wabarakatuh. Da, e, imam jedno pitanje za ove vlije, koje ovaj, odgovaraju na neka pitanja, tako dalje. Uh -huh. Pa šta misli profesor, možda malo konkretnije? Možete li malo konkretniji samo biti? Uh, recimo, za onaj klapravicanje sudbine. Onda, pff, neki lijekovi, ovako, neke stvari, je to dozvoljeno? Uh -huh. Pita Pakistan. Dobro, da vas Allah Đelšanu nagradi. Imate, inša Allah, dobar prijem u Belgiji. Dobro, čuje se, ovo malo prekile, ali dobro, čuje se. Alhamdulillah. Da vas Allah nagradi na javljanju. Allah, manet, prijatno. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Amma ba'd. Što se tiče, draga braćo i sestre, problematike Evlija, na prvom mjestu treba da znamo da osoba koju Allah subhanahu wa ta'ala podari određeni keramet, određenu počast, I to je inače vjerovanje ehli sunnata wal džemaa da Allah dželešenu može počastiti čovjeka sa određenim nadnaravnim, odnosno čudnim pojavama, kao počast njemu. Ali onome kome se desi takve stvari, treba da znamo da neće se faliti i da neće razlašavati te stvari ljudima, jer to upućuje da se on fali. A znamo da je uzvišen Allah strogo zabranio samo pohvalu Pa kaže, فَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى Nemojte sami sebe hvaliti, jer Allah želešen najbolje zna ko je od vas najbogobojazniji. To jeste počast koju Allah ukaže određenom robu, ali s druge strane treba da znaš da ukoliko tebi Allah ne ukaže počast, ne znači da si ti gori ili lošiji od onoga kome Allah ukazao to. Jer bilo je mnogo ashaba, bilo je mnogo tabina kojima se nisu dešavale takve stvari čudne. a bili su bolji od nekih kojima su se takve stvari dešavale. Zato kažem, onaj kome Allah subhanahu wa ta'ala ukaže određene stvari i počesti ga, treba da zna da to je između njega i Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer te stvari i osobine će se vidjeti i u samom njegovom ahlaku, u njegovom moralu, u njegovom predržavanju prema Kur'anu i sunnetu Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jer pogledajte, pogledajte Allahovih iskrenih robova, pogledajte Evlija, pogledajte Omer ibn Khattaba radi Allahu ta'alanu. Znao bi čuti jedan kuranski ajet i razboli se mjesec dana ashabi mu dolazili u posjetu. Samo zbog jednog kuranskog ajeta. To su Allahu Evlije, to su štićenici Allaha Jalla še'nu. Ili kao što je slučaj sa Aishom radi Allahu ta'ala anha, koja bi znala po čitavu noć bdjeti na noćnom namazu i učiti samo jedan kuranski ajed. I ovako kažem, ta, te počasti koje Allah subhanu wa ta'ala ukaže određenim osobama, to će se očitovati i reflektovati u njihovim dijelima. A prava definicija evlija Allahovih štićenika, iskrenih Allahovih robova, jesu sadržane u kuranskom ajetu ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون da Allahove evlije štićenici i zaštitnici Allahovi subhanahu wa ta'ala koji Allah žele še'nu štiti za njih nema straha niti će oni izaći im tugovati a ko su oni? ko su te Allahove evlije? kaže Allah žele še'nu oni koji vjeruju u Allaha pogledajte imaju iman čvrsto vjerovani u Allaha i oni se boje Allaha. Oni se klone svih Allahovih zabrana, a pridržavaju se svih naredbi od Allaha subhanahu wa ta'ala. I ovako, draga braćo, čovjek treba da zna, treba da zna da imaju štićenici Allahovi, ali isto imaju štićenici šeitanovi, kome dolazi šeitani i objavljuju objavljuju Poledajte, donose im objavu. Allah jasno govori u Kur'anu da ima štićenika šeitanovi kojima šeitani dolaze i donose lažne vijesti i na taj način pretvaraju se pred ljudima, govore kako su oni evlije, kako oni mogu liječiti ljude, kako oni znaju gajb. da nas Allah sačuva od toga, sve su to, draga braću i sestre, podvale i laži, jer ako vidite kod njega, vidjet da se on miješa sa ženama, vidjet da se on ne pridržava mnogo Allahovi propisa, čak s druge strane, pljačka ljude i uzima to sredstvom za obogaćivanje ovom na ovom dunjalučkom svijetu i tako dalje i tako dalje. Tako da čovjek može lako prepoznati štićenike Allaha, a s druge strane može da prepozna štićenike šeitana. فوز 736-630-736-631 su u funkciji, ponovo imamo nekog. Alo? I, čujemo se? Alo? Da? Esselamu alaikum. Alaikum selam, rahmetullahi wabarakatuh. Vi sestro zovete iz? Iz Sasnice. Sarajevo. Da, da, bujrom. E, ovako, sjela bih da vas pitam. Moj sin je zanje ovaj san. Pa eto da mi se malo protumađi taj san. Sanjo je Muhammed alaihissalatu veselamu. Kako mene zove da dođem kod njega? I molim vas, morate li mi nešto reći o tom snu što je moj sin sam? Naravno, vaš sin obavlja pet namaza. Molim. Je li klanja redovno vaš sin? Allah, dragi, zna za to. Dobro, dobro. Budite sa nama, inša Allah, u sljedeći odgovor. Novi poziv imamo ponovo iz... Salam alaikum. Alaikum salam. Iz Zence poziv. Budim, brate. O, Ja sam s jednim kolegom pričao, njemu su pare ukradene iz kući i on je otišao kod hođe, šta ja znam. Da mogle da, jel? Jes, da mogle da, ili kao da zapiše. Da. Ovaj, šta ja znam, sad je su mene taj desio slučaj. I sad on meni kaže, ti idi ovaj, ti, stvar u njega je to bilo prije godinu dana. Da. Sad bi da men taj brat objasni, razumiješ, pa se ja inače s bratno ličnom poznajem, ali eto bolje da objasni da ovo šta da uradim, da otidem ili da znam šta bi uradio. Razumije. Možete samo pojasniti to? Ovaj, i u mene su pare uzete. Jeste. Ovaj, šta bi ja sad trebao raditi, ali ima istihara da bi ja mogao vidjeti od prilike, znat, jer ja sam zvao i policiju da vidim da su ustanovi, jeli ko je, šta je, poštanik, niko ništa ne javlja, ovaj, pa da vidim bi mogu nekako ja preko toga preko lađe lešan da bi usnu podare kao istihara da bi planio da bi otkrio ko je to uzeo. Razumijeli smo, razumijeli smo, sad Allah nagradi. Ajde, salamu. Budite salamu, alaikum salamu, rahmatullahi wabarakatuh. Um, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam, Allah, Što se tiče sna, molim Allah, želim da bude na hajr, da vam da, da bude to hajr li san. A što se tiče pitanja od našeg brata iz Zenici, e, vezano za to, da li je sada dozvoljeno da on ode nekome pa da vidi, da mu nagleda i tako dalje, mi smo već raz govorili kakav je propis odlaska kod tih i u jednoj predaji došlo men etar arrafen, u jednoj predaji haditha Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem kaže ko bude otišao Arraf Arraf jeste kažu islamski učenjaci baš ta osoba koja upućuje i govori gdje su te nestale stvari tako da hadis se odnosi i na tu osobu što znači da nije dozvoljeno da nije dozvoljeno otići njoj ona i pitati je jer te osobe koriste džinne kao što je to poznata stvar koriste džinne za svoje usluge i ti džini dolaze kod njih i obavještavaju gdje je ta recimo ukradena stvar kao što se desilo u vremenu Omer ibn Khattaba spominju islamski učenjaci da je Omer ibn Khattab zakasnio jedno vrijeme nije se pojavio u Medini pa se zabrinili bili ashabi tako da su otišli kod otišao je jedan od ashaba kod jedne žene koja je imala džinna ali nije onaj nije sa njim imala kontakt u smislu da je činio, činila neke usluge njemu i tako dalje, koristila ga u onaj stvari koje su mubah. Pa je obavijestio taj džin ženu da je Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu kod deva koje su sakupljene od zekata, a to se nalazilo na putu između Mekije i Medine, znači na pola puta otprilike, gdje je bilo mjesto gdje je halifa Omer ibn Khattab sakupljao deve, koje su davali ljudi od zakijata, tako da je bio tamo i on njih je onaj žigosao. Tako na taj način su oni saznali gdje se nalazi Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala. Zato želim da upozorim ovom prilikom da se ovdje radi o posebnom slučaju gdje je bila žena vjernica, bogobojazna sahabika, ali je koristila džinna u ove stvari, koje su bile znači dozvoljene i nije imala nikakvih kontakata da im je činila uslugu. Tako da većina danas ljudi nažalost koristi džine ali im čini uslugu do te mjeri da im kolje kurbane, do te mjeri da im čini mnoge druge usluge tako da neko ne dođe ne kaže pa pogledajte ashab Allahu poslanika sa ovoj je otišao pitao gdje je omenul hatav i tako dalje. Ne dragi brati i sestro to je poseban slučaj gdje je žena bila bogobojazna vjernica i onaj to treba čovjek razgraničiti. Odlazak znači vraćarima ili gatarima u današnje vrijeme gdje je danas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva totalno ostupanje od Kur'ana i sunneta ljudi masovno te stvari radi uz pomoć džina i šeitana nevjernika tako da na taj način apsolutno nije dozvoljeno nijukom slučaju i to biva bilo kufrom Allahu subhanahu wa ta'ala ili kao što smo rekli ako ode samo onako iz natiželje onaj namaz mu se ne prima 40 dana. متفائل بالغيث يسقي روضنا وسماؤنا شمس Nadam se da je odgovor bio konstruktivan i jasan iz režije. Imamo novi signal da imamo ponovo dva slušalca. Prvo jedna pa druga linija. Neko je sa nama? Alo. Alo, da li se čujemo? Jeste. Assalamu alaikum. Alaikum salam, rahmetullahi wabarakatuh. Hoćete nam samo reći odakle zovete? Iz Vence zove. Bojrom, sestra. Ovaj, možda ste mi već i odgovorili na ovo pitanje što sad postaviti. Da. Ali ovaj, moja je sestra išla, primijetila je da joj nije nešto u redu u braku. Da? Pa išla je pojedinim, eto tako, ženama i ona, pa je li to grijeh kad je ona, kad primijeti da nešto nije u redu, da se more popraviti, je li to grijeh otići ga? Kome se obraćala konkretno? Uf, pa ne znam ja sad kome se obraćala, uglavnom je li... obraćala je se nekima koji su gledali... Pa... Ne, ne, ne, ne mislimo na ime, nego je li, je li to bilo pitanje zapisivanja ili nešto slično? E, nije, nego su savjetovali šta će da uči u toku klanjanja i tako. Da, da. Dobro. Imamo i drugu liniju. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, vi zovete iz... Ja zovem iz Hadžića. Bujro. Htjela sam da vas poselanim i da kažem da vas redovno slušam i da, da uvijek mogu da se okoristim vašim emisijama, zaista su predivne. Da. A osim toga htjela sam da uputim Allahu Đalešanuhu molbu, da vas nagradi najljepšom nagradom za vaša sva predavanja koja možemo da čujemo preko Radija Nabi. I još nešto, htjela sam da potvrdim ovo što je naš brat večeras rekao u vezi Evlija. E, na osnovu onoga što ja znam, e, na primjer moja nana, rahmet joj duši, ovaj, ona je redovno klanjala sve vaktove, čak i kad je otišla na njivu ona bi klanjala ovaj, ne bi jednog namaza propustila. Osim toga, sve što je Allah Đelešanuhu propisao da se pošto ona je poštovala i sve što je naredio Allah Đelešanuhu da se kloni, ona se klonila. I ovaj, ona je u jednom dijelu svoga života, u stvari to u, u nekoj starosti, ona je <clears throat> vidjela Meleka. I ona je to ispričala svojim ukućanima. I poslije nekog vremena taj melek joj je ponovo došao i rekao da nisi nikome to ispričala ja bih ti dolazio i pravio bih ti društvo međutim ovaj pošto je to ona ispričala Uh, oni joj više nikada nisu došli niti taj melek, niti bilo koji drugi A, možda su u stvari došli ali više nije pričala. tako hoću da kažem da ovaj, ako neko se hvališe da je Evlija, on je sigurno ostao bez tog svoga stepena tako eto, samo što sam htjela da da se i slušatelji okoriste tim. Mm, da vas Allah Đelšanu, sestra nagradi e, najboljom nagradom. velikom salam, rahmetullahi, brekatu. Mm, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam, ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa salam, tislimi kithira. Amma ba'd, što se tiče pitanja od naše sestre iz Zenice vezano za odlazak uh, oko njene sestre i tako, treba da znamo, draga braću i sestre, da kada u pitanju problemi braka i na toj osnovi poznat je poznata je vrsta sihra koji zove sarf a to je da čovjeka omrazi kod njegove žene ili da ženu omrazi kod njegovog muža kažu islamski učenjaci pogotovo te stvari se dešavaju prilikom sklapanja braka do te mjere da kažu da je izlaz jedan od izlaza ili je čenja onaj na taj način da se upotrijebi onaj sljedeći način liječenja koji došao u osnovi kod Allahu poslanika s.a.v. Inače, bilježi imam Abu Davud u svome sunenu da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam znao onaj proučiti Kur'an na vodu u posudi i onda posuti po glavi onaj bolesne osobi svejedno da li ona opsihrana ili urečena. Tako da spominje Ibn Betal, jedan od islamskih učenjaka u knjizi od uh, Vahbi ibn Munebbiha, rahmetullahi alih, da je jedan od propisanih lijekova koji ima osnovi u šerijatu, znači iz ovog hadisa Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, da čovjek nauči na vodu i da u tu vodu onaj istuče sedam zelenih listova biljke sidr koji inače ima može se naći na prostorima onaj, arabijskog polotoka i onda da se to pomiješa i da se uzme tri gutljaja vode iz toga i da se sa tom vodom čovjek opsihren onaj, okupa. Kad u pitanju sidr, prevodi se to kod nas lotos. lotos. Onaj, tako da se sa tom vodom opsihrena osoba koja ima ovi probleme bračni do te mjeri da ne može čovjek da ima odnos sa svojom ženom ili žena ne može da ima odnos sa svojim mužem onaj okupa se sa ovom vodom na ovakav način s tim da voda ne otiče u kanalizaciju nego da se to iz, da se ta voda izlije onaj na sunce odnosno na zemlju i da se ispari na suncu to je ono što je došlo sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem po pitanju liječenja ili liječenje Kur'anom općenito učenje Kur'ana ili vjerodostojnih E, do ovaj sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem Svaki drugi vid odlaska vračarima ili gatarima ili ljudima koji tvrde da ispravno liječi preko zapisa, hamajle i tako dalje, treba da znate draga braćo i sestre, da onaj jeste u stvari to, kao kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je bio upitan o uklanjanju sihra, kaže to je od djela šejtana jer kako kaže Hasan el Basri, sihir ne uklanja osim sihirbaz. Znači, sihr ne uklanja osim sihirbaz sam. I to je poznato bilo u vremenu predislamskih Arapa, da čovjek ode kod sihirbaza da bi uklonuo od sebe sihr. Međutim, Islam je i to zabranio, čovjek se mora strpiti na onom iskušenju koje mu je Allah subhanahu wa ta'ala odredio i Allah mu je s druge strane naš, dao izlaz, dao mu izlaz preko ovog propisanog načina liječenja. Odnosno, preko Kur'ana i sunneta Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem učenje Kur'ana. Naravno, program nastavljamo dalje sve u okviru ciklusa El Iman i komentara knjige Tevhida i naše večerašnje temi u rubrici pitanja slušalaca imamo i novi poziv na koje sa nama. Halo? Da. Assalamu alaykum. Wa alaikum salam, rahmetullahi wa barakatuh. Hoćete nam samo reći odakle zovete? Iz Sarajeva. Bujru. Pa što sam samo da vas pitam ovo u vezi liječenja Kur'anom rukije za vrijeme ruke je li dozvoljeno komuniciranje sa džinima ili šeitanima ili... Koji vid komunikacije možete pojasniti sam? Ma, komuniciranje ono pričom, ono, znaš, da se priča sa njim, oni kazuju da govore gdje se nalaze ostali, na primjer, šeitani ili džini i je li dozvoljeno da se čovjek opusti, ono, da im prepusti tijelo za vrijeme ruke, e, samo toliko. Da vas Allah Đelšan nagradi na javljanju. Aleikum salam. E, imamo i na drugoj liniji još, e, još jednog od slušavaca, pa predlažim da ostvarimo i ovaj kontakt. Neko je sa nama? Halo, Aleikum salam, rahmetullahi wabarakatuh. Vi nas zovete iz? Istočina. Bujro. Imam dva, tri pitanja. Može. Pratimo vas. Prvo pitanje bilo u vezi muzike, znate. Da? Ja iskreno da vam kažem, slušao sam jedno vrijeme muziku, znate. Pa po preporučenog brata, on me tako pitao, slušavam muziku, ja sam rekao da slušam da. meni kaže, znaš da je to haram i hvala Allahu, eto, to sam ja prestao slušati. Međutim, imao sam kaseta, znate. Da. I ja to nisam bacio, ja sam to dao drugoj osobi. Primjer, da li sam ja to trebao baciti ili... Da li ste trebali uništiti ili je postupak opravdan? To pitate. Da. I drugo pitanje, Dobro. bi uvez namaza, uvez dva rekata, tehijetul međit. Da li su oni obavezni uvijek kad se ide u džamiju samo na džumu namaz? Ja inače praktikujem kad idem uvijek u džamiju, eto ta dva rekiata, koliko sam pročitao, kao počat bogomolje da se... Eto. Vidjet ćemo šta je praksa Rasula sallahu alaihi veselam rekla u tom pogledu. I treće pitanje, ako može. Da čujem. Oni, u mene jedna komšinica, mislim, pročitao sam ti knjiga ove zir baze, kako se bavi. Znate. I ja sam tako otišao i ona kaže, išla nekom, eto, hođi. I da, eto, on kaže, kaže, eto, subhanala, kako gledao Kur'an, eto, vidio kao neku crnu ženu između nije dvoje. Između nije između nje i muža, znate. Ja nju pitam, je li vas pitao za vaše ime, ime vaše majke, kaže ona nije. Nakon jednog vremenskog perioda ona mi je rekla da jeste, ja kažem sirba. Pitam je li ti išta, traži, je li ti išta, ovako pisao nešto, kaže ona jeste. Šta si radila s tim, znate, kao baca, znate. Mislim, to zaista se dosta pokazala kod nas. Eto, salam alaikum. To je sve. Da vas Allah žušan nagrad najavljanu. Alaikum, salam, rahmetullahi, verkatu. Imamo i treći poziv. Selam aleikum. Aleikum selam. Vi Zovem od Zenice. Bujr. Ovaj, jedno pitanje da postavim. Slušamo vas. Muž, ja smo se, jedan nas je hođa liječio, Kur'anom je liječio cihra. Na način on, učenja, je li tako, Kur'ana? I onaj, upitali smo ga može li on znati ko je nama sihr pravio, kaže može, je l' to u redu da on može znati ko nama pravi sihr? To je pitanje? Jes, to je pitanje, jer to mi je nešto postalo sumnjivo kako on može znati ko nama sihr pravi. Je to u redu da on zna? On je samo Kur'anom nas liječio ništa, nikakvim zapisima, hamajljama, stvarno ništa. Baš je Kur'anom liječio nas. Dobro, to je vaše pitanje. Yes. E, poštovat ćemo redoslijed, pa ćemo inšala odgovoriti kako je. Imate još neko pitanje? Nije, majsala. Allah vas nagradio na, na javljanju. Velikum salam, rahmetullahi wabarakatuh. Prvo pitanje smo dobili od strane slušalca iz Sarajeva u zadnjoj seriji pitanja, znači u pitanju je bilo kontakti sa džinima u toku učenja, znači ruke, da li su dozvoljni? Mm, Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa ala rasulillah, amma ba'd. Dragi brati, treba da znaš da islamski učenjaci kad govori o toj problematici, govore sa jednom dozom opreznosti do te mjere da veliki broj učenjaka učenjaka govori da nema kontakata sa džinom, pa čak prilikom liječenja i učenja Kur'ana, nego na tebi je obaveza da učiš Kur'an. Bez obzira šta on pričao, onaj, da li želio komunikaciju ili tako, onaj, islamski učenjaci su po tom pitanju oprezni. Čak i oni koji kažu, samo ograničavaju na, pa, na par rečenica, kao što je naredba da mu se kaže da izađe onaj, sa naredbom Allaha subhanahu wa ta'ala i tako znači mu se kaže da izađe. Mada i to nisi dužan, niti bilo ko drugi da, koji uči ruke, koji uči Kur'an. Apsolutno znači nema komunikacije, nikakve, ama baš nikakve priče sa džinnom. Na tebi obaveza da učiš Kur'an koji Allah subhanahu ta'ala objavio kao lijek ljudima, a bilo kakav govor ili dijalog ili razgovor sa njim ne dolazi, ne dolazi apsolutno onaj u obzir. Zbog čega to? Zbog toga što imate mnoge zapreke, kažem, ja prisustvovao sam lično, vidio sam neke stvari gdje on, imate koliko god hoćete prostora da čovjek skrene sa pravog puta. Kao u tom slučaju da određi ljudi tvrdi kako ga ubiju, spale ga. Odakle ti pravo da ubiješ džinna? Kad je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio da se u bespravno ubija bilo džin, bilo čovjek, jer Allah subhanahu wa ta'ala objavio Kur'an i za nas i za njih. Ili kaže, do, povjeruje za neku informaciju koju on kaže, ima nas toliko u čovjeku ili odakle pravo da ti povjeruješ njemu? Kada Allah na naredio da moraš provjeriti vijesti. Jer da dinamenu idha džajakum fasihu bi nebe infetabajenu. Kada vam dođe pokvarenja sa viješću, provjerite je. Pa makar bio i vjernik. A odakle ti imaš priliku da provjeriš da li je njih 5, 6 ili 7 osoba on izašao ovo ono i takve druge stvari. Zato kažu islamski učenjaci strogo podlači tu stvar da nema nikakve komunikacije sa njima. To je znači onaj što čovjek mora, mora voditi računa. Imamo novi poziv pa predlažim da slušalac ne čeka na liniji, odnosno dva poziva, da ostvarimo kontakt nakon toga da inšal taj tala nastavimo sa odgovaranjem. Prva linija. Alijekum salam. Zovete nas iz... Iz Sarajeva. Bujro. Prvo neka vas Allah nagradi za ovu temu, zaista koliko je aktuelna kod nas u Bosni, nažalost, trebalo bi ih ponavljati češće. Imam jedno pitanje. Slušamo vas, sestru. Prvo, e, nedavno sam našla sihir u mojoj kući. Međutim, ja nisam osjetila ništa da djeluje na mene taj sihir, iako da kažem kako izgledao, našla sam ispod vrata, ovaj, bila je to jedno klupko u obliku loptice od dlaka, e, ne znam, različiti boja kose, u sred, te nokata i u sredini je bio neki papirć. Ja sam ga bacila, nisam osjetila, kažem, da je nešto uticao niti na mene, niti na bilo kog člana moje porodice, ali ne znam kako postupiti. Da li treba neka posebna zaštita, ja ako učim redovno večernji zikr i ovaj, jutarni, ne bi sad govorila šta sve ovaj, Allah zna najbolje, to je između mene i Allaha, nego da li trebam nešto posebno učiti da se zaštitim od toga, iako kažem, ništa nisam osjetila. Da Druga stvar, ovaj, znam da je bolje Čitala sam u hadisma da je bolje strpice, znači da je bolje strpice nego da se uči nad nekim ruke. I opet u tom pogledu da malo brate objasni šta u stvari učite. Da vas Allah žel šalam nagradi. Jazakela, hajran, salam alaikum. Alaikum salam, budite sa nama. I druga linija je uključena. Halo, salam alaikum. Alaikum salam, možete nam samo reći poziv iz... Poziv iz Kiseljaka. Mašala je u Kiseljaku, se slušam. Okay. Ovako, interesuje me da li sihr ima neku svoju, znači, određenu o, rok trajanja. Znači, dok koje traje i onda prestaje sam da, bez o, otklanjanja putem uh mhm, -huh. Mhm. učenja Kurana i slično. To je jedino pitanje. To je jedino. Allah vas nagradio na javljanju. Budite salam. Alikum salam, rahmetullahi wabarakatuh. I imamo još, još jedno pitanje. Halo? Da čujemo. Salam alaikum. Alikum salam, rahmetullahi wabarakatuh. Zovem iz Vence. Da čujemo htio bih vas pitati samo što se tiče istihari. Da li je dozvoljeno nekom dat da za nekog znači istiharu tu klanja da bi znači nešto usnio, to jest vidio u tom snu, jel, putem istihare, da. nešto što bi bilo znači određeno za budućnost u svod. Da. Ili je to samo treba pojedinac znači da sam klanja za sebe. E toliko. Da vas Allah Đelšanhu nagradi. Imamo još jedan poziv. Halo? E, I mislim da će, da, da, sam, da li se čujemo, mislim da će ovo biti možda posljednji poziv, jer imamo puno pitanja koje smo dužni da odgovorimo. Da, da li se čujemo? Selam alaikum. Alaikum salam, poziv je iz... Iz Sarajeva. Bujro. Ja bih imao jedno pitanje, uh, uh, liječenje Kur'anom. Da. Uh, da li uh, se može konkretno uh, reći uh, gdje se to može i kod kojih osoba, jer uh, kažete ima osoba koje uh, liječe i Kur'anom, ali opet to nije uh, kako treba. Znači praktično pitanje. Uh, praktično pitanje, ima li tih osoba u Bosni i Hercegovini koje su provjerne, koje rade uh, po hadisu i po, su, uh, po sunetu i po Kur'anu i može li se uputiti tim osobama? Dobro, saslušali smo pitanje, inšala u sljedeće odmah. Salam alaikum. Alaikum salam, rahmetullah, vrkatu. متفائل بالسبق دون جياد متفائل رغم القنوط يذيقنا جمر السياط وزجرة الجلاد متفائل بالغيث Bismillah, alhamdulillah, sallallahu alaihi ve sellem. Sljedeće pitanje na koje nismo odgovorili je pitanje našeg brata koji je zvao iz Tarčina, a bilo je vezano za muziku, odnosno za kasete, koje on u periodu dok nije znao da je to haram slušao, a nakon toga, e, kada je promijenio, znači stav, onda je to poklonio. učinio. Da li je pogriješio? Bismillah, alhamdulillah, svetu sam Allah, rasulillah. Naravno da je pogriješio, jer on nekako je došao hadis Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem ed dalu alel da onaj ko uputi čovjeka na jedno dobro djelo ima nagradu kao da on sam to uradio tako da čovjek koliko ovako nešto uradi zlo onaj nagovori ili budi uzrokom na, da čovjeka navede na zlo kao što je u ovom slučaju dao svoje kasete on ima odgovornost pred Allahom šan. Na njemu obaveza da se pokaje Allahu, zato i nadamo da će Allah šan uprostiti ako je to uradio iz neznanja. Ali, kažu islamski učinjaci, gdje god čovjek napravi fesad, gdje god napravi neki nered, mora ga popraviti, popraviti ga. Što znači, na njemu obaveza, ukoliko zna kome je dao te kasete, da odli da traži te kasete, da mu da i da ju uništi. Jazakum Allah hayral jaza. E, sljedeće pitanje, namaz, tahiyatul mescid, da li je obavezan prilikom svakog ulaska u mescid, odnosno u džamiju? Mm, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Po pitanju njegove obaveznosti, da li on vađib ili je samo sunnet, pritvrđeni sunnet, on, islamski učenjaci se razišli. Ali, shodno hadisu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, "Iza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn." Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada neko od vas uđe u mesdžid, neka ne sjeda dok ne bude klanjao dva rek'ata. Dok ne bude klanjao dva rek'ata. To je znači osnova kad čovjek u bilo koji doba dana, noći uđe u mesdžid, on treba da klanja dva rek'ata prije nego što sjedni. Jeste da su islamski učenjaci razlišli samo po pitanju zabranjenih vremena, kao recimo da čovjek uđe onaj nakon ikindije namaza, neki od islamskih učenjaka kažu da neće klanjati zato što je to vrijeme zabrani, dok drugi kažu klanjaće zato što je to poseban namaz i za njega ne važi zabrana. U svakom slučaju bilo što da uradi, inša Allah, nema zapreke, ali čovjek treba da vodi računa o sunnetu ovom, sunnetu Allahu poslanika s.a.s. da klanja dva rekiata, tahijetu mezđid prije nego što bude sjeo u samom mezđidu. Barik Allah fikum, naredno pitanje... Samo, samo malo da. da napomenim da se i da je brat spomenuo da li se to odnosi samo za džumu namaz ili za općenito. Ne, ne odnosi samo za džumu namaz, nego se odnosi za bilo koje vrijeme, kako smo rekli. Barik Allah fikum. I naredno pitanje dolazi isto od istog brata iz Trčina, a e, to je možda i konstatacija, a ujedno i pitanje. Pitao je za imena roditelja. To je ono bitno iz pitanja što smo zabilježili, a vezano je za osobu, činim se žensku osobu koja je otišla, da provjeri određenu stvar i određene probleme kod sebe, pa je upitana od strane osobe koja liječi za imena roditelja i slične stvari gdje brat kaže da je konstatuo da je u pitanju sahir. Neću govoriti po imenu ili po tom i tom da je taj slučaj dotišni, ali vanština osobine onaj, ovog u upućuju naravno da se to radi o čovjeku koji on, ima posla sa džinima i sa sihrom i tako dalje. Može li se znati ko pravi psihr, konkretno osoba koja je liječila spomenutu porodicu, je e, to radila, odnosno činila samo učenjem ruke, odnosno učenjem Kur'ana i ustvrdila je da zna ko pravi sihr pomenutim, pomenutoj porodici. Što se tiče znanja, da čovjek sazna onaj, ko je napravio sihr, nema sumnje da je to preko džina, jer čovjek koji samo liječi Kur'anom, onaj, ne zna gaib, ne zna šta se dešava ili ko je to uradio i tako dalje, osim putem džina da dođe džina da ga obavijesti onaj, o toj stvari. Naša stalna slušateljka iz Sarajeva, Sarajeva je postavila pitanje vezano za sihr koji je napravljen i našla je to ispod, ispod praga ulaznih vrata gdje je bilo pitanje klupko od raznih boja dlačica i unutra je bio papir i određeni prljavšte nokti i tako dalje i kaže da je to uništila na način što je to bacila ali da nije bilo posljedica e, u odnosu na porodicu i nešto da se kaže o preventivi odnosno načinu zaštite da ne bi došlo do neželjnih efekata. Mm, sestra je pospomenula da nije osjetila da je nešto sihranju djelovo Jeste, dragi brati i sestri, treba da znaš da Allah Žešanu jasno kaže وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ da oni sihirbazi sa sihrom svojim ne mogu nikome nauditi osim sa dozvolom Allaha Žešanu što znači da kada bi svaki sihr djelovao Allah sami zna koliko bi ljudi bilo obsihrani i tako dalje. Tako da čovjek vjernik se oslanja na Allaha Žešanu i zna kada bi se svi čitav svijet ujedinio da mu nešto naškodi kada bi se svi sihirbazi, vraćari, gatari ovog svijeta ujedinili da mu nešto urade, ne mogu mu ništa učiniti osim što mu je Allah dželašenu odredio. Kao kada bi se svi ljudi sastavili da mu nešto pomognu, treba da znaju, treba da zna da mu ništa ne mogu pomoći osim što mu Allah dželašenu odredio. Tako da čovjek mora se sloniti na Allaha subhanahu wa ta'ala. A što se tiče same preventive, poznata stvar jeste učenje Kur'ana, što više zatim učenje sura, onaj posebni za to, poput sure Bekare u kući, zatim suri Muavi Fetin, Kulodoro Fele, Kulodoro bin Nas, zatim jučar, jutarnji i večernji zikr i u tom kontekstu. Džezahumullah hajra. Narodno pitanje dolazi iz kiseljaka. Dužina trajanja sihra. Da li je određena? Ima li sihr rok nakon kojeg bez ikakvog utjecaja, odnosno učinja Kur'ana ili nešto slično, on prestaje da, da bude aktivan? Koliko je bar poznato, nema nešto posebno da se spomini dužina sihra iz iskustva ljudi gdje sam čitao određene ispovijesti ljudi i tako zna sihir biti po 20 godina i e, onaj i tako dalje, tako da nema to određen nekog vremenskog roka, ali treba da zna kad Allah će odredi da ga uništi bez čak učinja, bez bilo čega inna Allah se jubtilu da Allah Đalešanu će ga uništi onaj, i Allah dadni ta određena isku, iskušenja kako ti dadni određenu bolest, prehladu, nahladu gripu ili neku drugu onaj bolest, treba da znaš da je i to jedna vrsta bolesti kojom te Allah Đalešenu iskušava i čistite, tako da čovjek treba to da zna, da ima na umu i da ne, ne stavi sada tu najveći problem na njegovom dunjaluku. Džezakumullah hajren wa ahsene ilaikum. Iz e, e, režije javljaju da imamo ponovo nekog od slušalaca na liniji, pa predlažem da ostvarimo i ovaj kontakt, a ostala su nam i još sedmo i osmo pitanje na koje nismo odgovorili vezano za istihari u liječenju Kur'ana u Bosni i Hercegovini na praktičan način. Imamo nekoga? Halo. Da? Esselamu alaikum. salam. Vi nas sestru zovete iz... Uh, Vizencije, ponovo ja zovem. Bujrum. Sad me zainteresova ova iz Sarajeva što je sad govorila da je našla ispod vrata. Da? Ovaj, I šta sa tim učiniti, eto... Kako, na koji način uništiti to, šta šarijet predviđa, je li to? Jes, jes. U svakom slučaju dobit ćete odgovor na vaše pitanje. Bog vam dao tako dobro. Amin i vama. I druga linija je u funkciji... Naba. Da, Naba. Slušate naš program večeras? Hvala. Da? Molim vas. Ja zovem iz Sarajeva. Budem sestru. Imala sam jednu kolegicu koja je s mužom živla možda 7-8 mjeseci razvela se, to je bilo prije 15 godina. Da. I on ponovo se udala, ima sina 14 godina za, za drugim mužom. I nešto je nastala komplikacija među njiha i ona je odšla u dole negde od visokog dalje jednoj ženi koja ju je gledala na test na tespih ja na tespih ja uh mhm. -huh. i rekla ju je da ju je taj muž prvi od Allaha a da joj ovaj sveno što ima djete s njime, da uopšte nema života s njime, da je to, je to slučajno tako muž. I ona se sad s ovim rastabla, s ovim se pomiriva. Bil mi mogli na to odgovor, da li je ta žena njoj mogla tačno to reći? To je sve? Molim vas. To je sve? To je pitanje? Ja, ja. Allah vas žele šalno nagradio najavljen. Znači, Eto, sine, ogledala molim joj je na vas. tespih. Allah, na. Allah manit prijatno. Imamo novi poziv? Ne. المرصاد متفائل بالسبق دون جياد متفائل رغم القنوط يذيقنا جمر السياط وزجرة الجلاد I obzirom na kratkoću vremena koja nam je preostalo još do kraja emisije, morat ćemo biti kratki i konstruktivni. Pitanje istihara namaza. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu rasulillah. Što se tiče istihari namaza, draga braćo i sestre, Allah, poslani i sallam, je podučavao ashaba istihari namazu, kao što je podučavao ih bilo kojem drugom namazu, odnosno suri iz Kur'ana. Odnosno suri iz Kur'ana. Tako da je to bila poznata stvar među ashabima. Međutim, kod nas je malo došlo do određene deformacije u svaćanju i poimanju istiharije treba da zna vjernik i vjernica da on sebi klanje istiharu. Kad god hoće bilo koji djelo da uradi, treba sunnet je da klanja istiharu. Bilo koji djelo, hoće na put neka klanja istiharu, hoće da uradi neki posao, on neka uradi i klanja istiharu i neka prouči dovu nakon istihari, kao što je to poznato, poznate dova i sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje čovjek u toj dovi moli Allaha koje to djelo hajr za njega, za njegovu dunjaluk i za njegovu ahiret da mu Allah rešano lakša. I onda vidjeće ako mu Allah lakša, ako mu budu stvari išle dobro, olakšano, nema sumnje da je to hajr za njega i za njegovu dunjaluk i, i za njegovu ahiret. A ukoliko mu Allah olakša ili ga spriječi, od, odvrati ga od puta ili od kupovine određenog auta recimo, za koje klanju istiharu, treba da zna da nema hajra, nema beričeta u tom putovanju ili tom autu ili u to, ženit ženitbi te žene i tako dalje. Tako da je to stvari istihari. A kada je u pitanju odlazak nekome drugome, pa da neko drugi klanja za tebi istiharu, pa da vidi tu snu, nigde da te, to potvrdu sunnetu Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Čezakumullah hajr. Sljedeće pitanje, profesore, vezano za praktično liječenje Kur'anom. Ko, gdje kako u Bosni i Hercegovini može da liječi na ovaj dozvoljen inšalajtala način. Draga braći i sestre, ono što je meni poznato, e, poznajem brata magistra Muharema Štulanovića, onaj čovjeka koji mislimo, molimo vlažano da je takav čovjek vjernik, bogobojazan, s te strane pridržava se Allahovi propisa, onaj za koga možemo da kažemo da možemo inša Allah zapravo ući ruku i da onaj radi te stvari na dozvoljni ispravan način. Jazakumullah khair, ja ću se morati nadovezati u kontekstu ovog što je naš večerašnji gost predavač spomenuo. Mi smo napravili ovdje u u okviru programa na Radio Nabi jednu emisiju sa spomenutim profesorom magistrom Muharemom Štulanovićem na temu liječenje Kur'anom od ograma sar a ogram ograjsavanje sihr magija i vrađbina uz fikske propise istine i kontraverze i profesor je tada izjavio da je obavezan na Islamskoj pedagoškoj akademiji u Bihaći i još na nekim drugim poslovima i da nije u mogućnosti da udovolji svim pozivima, a mnogobrojni su pozivi u Bosni i Hercegovini po pitanju o ove problematike. Međutim, profesor svesredno preporučuje knjigu koja nije skupa da se nabavi i da se pročita i za one znači koji imaju problema i koji nemaju problema kada su kada su sihr i ostali stvari u pitanju. Knjiga se može nabaviti na mnogo mjesta i u džamijama, a poručbu možete napraviti putem telefona 061 772 093. Sljedeće pitanje je bilo vezano za način uništavanja sihra. Kako islam, odnosno sunnet, predviđa način da se uništi sihr kada se pronađe? Mm, islamski učenjski kad govori o uništavanju sihra kažu da čovjek treba to onaj, nakon što prouči istijadu zatraži utočište kod Allaha, znači ja uvijek bilo bisminu, da to uništi vatru. Znači da to spali, i to je jedan od načina uništavanja sihra, kad čovjek nađe sam sihr da ga uništi i na taj način faktički uništava samo njegovo djelovanje, to je spaljivanjem u vatri. Jazakumullah khair. I posljednje pitanje, nadam se da će ovo biti zadnje pitanje u našoj večerašnjoj emisiji, je postavljeno vezano za ženu koja je udata, živjela 7 mjeseci, čini se, u braku, ili 15, Dobro. O jedan kratak vremenski interval, a nakon toga se razvela, udala se za drugog muža, kad su kasnije nastupili problemi, otišla je kod žene koja ju je ogledala na tespih i rekla joj da u stvari njen prvi muž nije bio za nju, nego e, drugi muž nije za nju, nego da je da je prvi muž, a kao drugi da je slučajno. Šta sumnet odgovara na ovakav stav i gledanje? Mm, meni lično nije poznato da je neko od ashaba ili prije svega Allah poslanik za sredom ili prvi tri generacije neko na ovakav način onaj radio gledajući te spih čak što više onaj problematika te spiha i postane njegova u prva tri stoljeća i tako dalje tako da s tih strane možemo reći pogotovo poznavanje e, šta je za tu ženu dobro koji je za nju muž bolji onaj koji je određeno strani Allah ko to zna osim Allah subhanahu wa ta'ala niko ne zna gajib niko ne zna osim Allah žele da še'nu إنها الأيام تأتي بما لا تشتهي الأحلام koliko smo uspjeli, a koliko nismo, to taj sud pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Čovjek je stvoren da se trudi i mi se, nadam, inša Allah ta'ala, trudimo u, u ime uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala da dostavimo ono što znamo. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da ovaj rad bude dokazom za nas na sudnjem danu, a nikakom dokazom protiv nas. Dragi poštovani slušalci, vrijeme predviđeno za našu večerašnju emisiju je isteklo. Ostaje i to da vam preporučimo reemitovanje ove emisije u subotu u terminu 22.00, odnosno 10 sahata na večer po srednjoevropskom računanju vremena. Bila je to 27. emisija u nizu u ciklusu El Iman tumačeći islamsko vjerovanje kroz komentar knjige Tevhida, večeras smo govorili e, u, po, o poglavlju koji govori o odlasku vračarima odnosno gatarima. Na spomenutu temu večeras je predavač bio profesor Samir Avdić. Tonsko-tehnički realizator večerašnjeg programa je bio Ernest Rehak a urednik i voditelj Adnan Muslija. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ente, stakfiruke ve tubu ilik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.